kwa hiyo mathna wawili wawili wa thulatha watatu watatu kwa maana ukitaka wawili oa wawili ukitaka watatu oa watatu wa rubaa oa wanne wala yazidu alayha asizidishe juu ya idadi hii ya nne fa in khiftum alla ta'dilu mkichelea kwamba hamtoweza kufanya uadilifu fawahidatan basi lazimianeni na mwanamke mmoja kwa nini kwa sababu la yajibu alayhi alqasm hakutokuwa na wajibu wake yeye kuangalia ugavi ili asiingie kwenye kufanya dhulma kwamba hana uadilifu ni mke wake mmoja tu kwa kapeleka huku dagaa siku kapeleka kadha siku kapeleka nyama ni mmoja tu huyo haangalii kwamba mbona hujafanya uadilifu ni mmoja tu huyo ah, hawajibiki kuyaangalia hayo ambayo anawajibika yule ambaye kwamba ana mke zaidi ya mmoja kwa hiyo akishindwa mtu kuliendea jambo hili kwa kuchelea kuto kufanya uadilifu fawahida basi abaki na mwanamke mmoja kama alivyosema Allah tabarak wa taala almuhim jumla ya qaul kwamba Allah tabarak wa taala ameamrisha jambo la ndoa katika kitabu chake na ameliraghibisha wa amara bihi lhabibu na ameliamrisha jambo la ndoa kipenzi wetu asadiqu masduq mkweli as-sadiq mkweli kwa yale ayasemayo almasduqu anayepewa taarifa za kweli anayesadikishwa kwa maana anayepewa habari za kweli ndio maana al-masduq au mkweli msadikishwa anasadikishwa kwa wahi kwamba huyu ni mkweli jambo la kuweza kuupasua mwezi mwanadamu hana uwezo huo kwa walipotaka wale eh, kuthibitisha ukweli wa utume wake na unabii wake aupasue mwezi akaomba mwezi ukapasuka pande mbili kupasuliwa mwezi pande mbili wakaona makureishi kwa macho yao jambo ambalo hali yumkiniki kwa uwezo wa kawaida wa mwanadamu ni dalili kwamba huyu anasadikishwa yuko anayemsadiki ni as-sadiqul kwa miujiza anayopewa anasadikishwa kwamba huyu ni mkweli kwa ayasemayo si mmeona amefanya jambo lisilowezekana kwa nguvu za kibinadamu iktarabat saatu wanshaqa inshaqqa kiama kimekaribia na mwezi ulipasuka kwa hiyo as-sadiqul masduq sallallahu alayhi wasallam وخاطب الشباب ناك زنغمزنا شباب فقال كسب يا معشر الشباب أين كنغمان لفجانا من استطاع منكم الباء ييوت ميونغون مين وتكيوز باء فليتزوج بس نأوي هابا مزغمزنا فجانا وكوا غالبا مرنينجي وكو lakini wanasema ahlulilmi pia wanaingia asiyekuwa kijana mzee mtu mzima ambaye hajaoa pia ameingizwa humo yeye mtume amewataja kwa umaalumu shabab kwa kuwa ghaliban shabab wako peke yao wazee wako, waze, wako na wazee wenzi wao ya maashara shabab enyi kongamano la vijana man istataa atakayeweza minkum miongoni mwenu albaa atakayeweza baa baa ni kitu gani baa wanasema fuqaha ni almaskan sehemu ya kumweka iwe yako iwe ya kukodi sehemu ya kumhifadhi maskan baa ni kitu gani baa ni almalbas mavazi mavazi viwalo baa ni kitu gani baa ni almaakal walmashrab chakula na kinywaji na kubwa zaidi ya baa kumudu kuhimili tendo la ndoa kama kula alikuwa anakula kwao kadhalika kuvaa alikuwa anavaa kwao zaidi maskan ah kwao wanakaa nyumba nzuri mashallah lakini hili haikuwa akilipata kwao kwa katika maana kubwa ya baa ni kuweza kuhimili tendo la ndoa atakayeweza hayo falyatazawaj basi na aoe fa innahu aghaddu lilbasar kwani hakika ndoa ni msaada mkubwa sana wa kuweza kulilaza na kuliinamisha chini jicho ni msaada mkubwa wa kuweza kuliinamisha chini jicho kuto kuangalia ya haramu kuto kuangalia shahawat kwa kuwa shahawa zake zimeshatolewa na mke wake wa ahsanu lilfarji na ni ngome madhubuti inayoweza kuizuilia tupu na kuihifadhi na kuilinda inapotaka inapotaka kusimama tupu anaipeleka mahala pake pa halali basi nalala huko anafanya mambo yake mengine ahsanu lilfarj nini ndoa hadithi ya ibn ibn mas'ud ameitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim anasema Sheikh wafaqahu Allah an-nikahu ayuha al-ahibba ndoa enyi vipenzi fihi sakanun linnafs ndani yake kuna tulizo la nafsi mtu anatulia kuna vijana tunawafahamu walikuwa wamekonda sana lakini mara baada ya kuoa miezi miwili baada ya ndoa anamwona amefuruka namna hii anataka kupasuka anamwambia shekhe vipi anasema utulivu utulivu amenenepa kijana kumbe ni mtu alikuwa na mwili wake umejificha umefichuliwa na ndoa fihi sakanun linnafs wa sururun lilqalb furaha ya furaha katika moyo akioa mtu mara unaona chakachaka ovyo tu watahsinun lilfarj kadhalika ni kinga ya kuhifadhi tupu wa himayatun lilird na ni himaya kwa ajili ya kuhifadhi heshima wa ghadun lilbasar na kadhalika ndoa ghadun lilbasar ni shusho la kushushia eh, macho fihi khairun lilfard kuna khairi kwenye ndoa kwa mtu mmoja mmoja wa fihi khairun lilmujtama kuna khairi kubwa kwenye ndoa kwa jamii fihi sifatun adhima kwenye ndoa kuna sifa nzuri kabisa tukufu wa maziyatun kubra fihi na kipambanuzi kikubwa zaidi kilichopo ndani yake takthiru ummati Muhammadin kwenye ndoa hupatikana hali ya kukithirisha umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa tahqiqu mubahati nabiyina na kulipatikanisha suala la fahari ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili mtume akajifaharishe bi ummatihi kupitia umma wake al umama ajifaharishe kwa nyumati nyingine yauma qiyama siku ya kiyama na mtume anapenda wigo mkubwa katika umma wake angalia mpaka kwenye ile hadithi ya Abdullah ibn Abbas aliposema uridat alayya al-umam nilioneshwa umam umam wingi wa umma nilioneshwa umam faraitu nabia wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan nabii ana watu wawili nabii ana mtu mmoja nabii ana watu hawazidi watu tisa idh rufi'a li sawadun adhim mara nikaoneshwa kiwingu cha watu kikubwa jinsi walivyokuwa wengi mpaka wamepiga weusi fadhanantu annahum ummati nikadhani kwamba hawa ndio umma wangu kwa kuwa anapenda umma ule uliokuwa umekithiri uliokuwa mkubwa nikadhani kwamba huu ni umma wangu nikaambiwa hadha Musa wa qaumi huyo hapo ni Musa na watu wake sio wewe bado walakin undhur ila al-ufuq angalia upande ule kule angalia kwenye upeo huo wa macho akakuta umma mkubwa kulikoni ule nikaambiwa hadhihi ummatuk huu sasa mkubwa huu ndio umma wako wa maahum sab'una alfa pamoja na wale wanaowaona wako watu elfu sabini wataingia peponi bila ya hesabu bila ya adhabu kwenye riwaya akaona elfu sabini ona wachache elfu sabini tu na ambao wataingia peponi bila kuhesabiwa kwenye umma wangu bila adhabu elfu sabini akaambiwa kwenye kila mmoja kwenye elfu sabini wale nyuma yake kuna elfu sabini akapewa hiyo idadi mtume Muhammad sallallahu elfu sabini wale kila mmoja kwenye elfu sabini ile nyuma yake kuna elfu sabini wataingia peponi bila hesabu bila adhabu alafu akataja sifa zao ni wale ambao la yastarqun wala yaktawun wala yatatayarun wa ala rabbihim yatawakkalun hawawaombi wenzi wao wawasomee ruqya bali wanajisomea wenyewe njoo nifanyie kisomo ah hawafanyi hivyo ila itokee mtu mwenyewe kaja kumfanyia kisomo pasina kumuomba lakini kumuomba mtu amsomee ruqya ah hapana nitafanya nitafanya mwenyewe wala yaktawun na wala hawatumii tiba ya moto kujitibu hawafanyi ile tiba ya alkai wala yatatayaruna na wala hawana itikadi ya kuitakidi nuhusi na mikosi kwamba ah, mimi nitakuna nuhusi mimi na mkosi bwana hawana itikadi hiyo si kwa vile ambavyo wanaviona kwamba mtu katoka nyumbani kwake kufungua mlango anakutana na kiwete kwamba ah jamani siku ya leo ina mitihani kufungua na kufungua mlango kiwete siku imeanza vibaya huyo ana itikadi ya kishirikina au akaghairisha safari njiani huko eti ameona jeneza anavuka barabara watu wanakwenda kuzika kwamba jamani safari hii bwana imeanza na nuksi mapema kabisa turudini safari kesho hana itikadi au akasikia mlio wa ndege bundi wakati wa usiku akasema jamani atakufa mtu hana itikadi hawana itikadi za nuhus na misukusuku wa ala rabbihim yatawakkalun wao wanamtegemea mola wao hawa ndio ambao wataingia peponi bila hisabu bila adhabu katika wale elfu sabini kwa hiyo umeona angalia rasul alivyokuwa na shauku na ule umma uliokuwa mkubwa ule wa Musa ambao ni mdogo lakini ulipokuwa mkubwa kulingamana na wale wa mwanzo akaona ndio huu wangu akaambiwa hapana undhur ila al-ufuq timiza fahari ya rasul zaa sana oa uzae na ukizaa zaa sana hatuna sisi uzazi wa mpango hatuna huo tunawaachia watu wenyewe manaswara huko na wenyewe walipoweka uzazi wa mpango wana maana zao na wana malengo yao sisi tunapangilia kuzaa kwamba nataka mtoto wangu huyu afikishe miaka miwili kwanza alafu nipate mwingine hii hakuna haina uharamu lakini ukiweka ukomo watoto wangu nataka wanne tu baada hapa katoe kizazi kufu haramu zaa sana mtume mwenyewe anasema waweni wanawake wenye mapenzi wanawake wenye kuzaa sana kwa nini nijifaharishe siku ya kiyama kwa wingi wa umma kwa ili ihakikike mubahati nabina ile fahari ya mtume wetu ipatikane bi ummatihi kupitia umma wake ajifaharishe na nini al-umama na umam nyumati za watu wengine yaumul qiyama ni wewe ukithirishe kuzaa na huwezi kuzaa bila ya ndoa wa huwa sababu fi baqa'i naw'i al-insani na ndiyo sababu ya halali ya kubakisha aina ya kiumbe kinachoitwa mwanadamu watu wawane wazae wa huwa sabilun ila taalufi wa taawun ndoa ni njia ya kuendea mshikamano taaluf mshikamano wa taawun na masaidizano watu wanasaidiana kupitia ukwe na ushemeji baina afradi almujtama baina ya eh, afradi za jamii baina ya wanajamii ndoa yanqulu almawaddata baina alusar huhamisha mapenzi baina ya familia hawa wakawapenda hawa wakawapenda hawa na hawa wakawapenda hawa sababu ya ndoa dada yetu kaolewa kule mwenetu kaoa pale tataalafu bihi alqulub huungana nyoyo watutwa bihi almasafat masafa ya mbali hukunjwa yakawa mafupi kam min usratin kwani ni familia ngapi la taarifu usratan ukhra zilikuwa hazifahamu familia nyingine illa min ba'id isipokuwa kwa umbali waqa bainahuma almusahara ukapatikana baina yao ukwe fataqarabatil usar familia zikakurubiana zikawa ziko pamoja wa asbahat kaannaha usratun wahida zikawa mithili ya familia moja wa biljumla na kwa ujumla wa maneno fannikahu kulluhu manafi ndoa ni, man, ni manfaa mwanzo mwisho fannikahu kulluhu manafi ndoa ni manfaa mwanzo mwisho yote ni manfaa wa raha almujtama'i na ndiyo kinu cha kuzungusha mujtamaa eh mujtamaa unaduru na unazunguka juu ya ndoa eh kwamba tumeoleana tuko pamoja walidha jaa alislam na ndio maana ukaja uislam bikulli ma yaj'alu almawaddata ukaleta uislam yale mambo yote ambayo hujaalia mapenzi qaimatan yawe yanasimama baina zaujaini baina ya wanaondoa wawili Uislamu ukayaleta mambo hayo yanayoleta mapenzi baina ya wanaondoa wawili idhi zawaju fil islam kwa sababu ndoa katika uislamu mawadda wa rahma wa mahabba ni mawadda ni rehma huruma kuhurumiana wa mahabba na kuna tofauti baina ya mawadda na mahabba wa sakanu nafsi ndoa ni tulizo la nafsi wa rahatu bali ni kutulizana kwa hali wa tumaaninatu qalb kadhalika nani kutulizana kwa moyo tumalizie ili tukianza kesho الله tuanze kwenye hukuku za ujaini an-nikahu fi dinina ayuha alahibba ndoa katika dini yetu enyi vipenzi laisa aqdan baina ithnaini hayakuwa mafungamano tu baina ya watu wawili yakunu mujarrada min alawatif mafungamano ambayo yako mbali na hisia wa innama huwa aqdun yukdimu alayhi almuslim ni mafungamano ambayo anayaendea muislamu wa huwa ya'lam ilhali anajua anna almatluba fihi kwamba linalotakikana katika mafungamano yake haya iqa'u almahabba ni kuyapatikanisha mapenzi wasakan na utulizano watumaanina na utulivu wasururi litarafain na furaha pande zote mbili yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala anasema mola wetu subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi na miongoni mwa alama zake zenye kujulisha juu ya upweke wake na huruma zake kwa waja wake an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ni yeye Allah kuwaumbia kutokamana na jinsi yenu ya utu azwaja wenza litaskunu ilaiha ili mtulizane kwao hao wenza wenu hao ambao ni watu kama nyinyi hakujalia wenza wenu ni jinsi nyingine isiyo kwa jinsi ya utu kwa sababu hivyo huenda kinyume na hikma zake angelikuwa mke wako ni jini ah kama wewe mke wako ni jini nguvu za jini sio nguvu zako wewe ah angalia alivyozungumza Allah kwenye Qur'an akiwazungumzia majini anasemaje Suleiman alipotaka kile kiti cha Balqis ayyukum yatini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin qala ifritu min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik nitakwenda kukuchukulia kiti cha malkia yule Yemen huko nje nacho hapa Sham kabla ya wewe kunyanyuka kutoka kwenye kiti chako hicho ulichokaa hapo. Wamweza wapi mke huyu? Wa inni alayhi laqawiyyun amin. Qala alladhi indahu ilmu min alkitab, akasema yule aliyekuwa na ilmu ya kitab, ana atika be, mimi nitakuletea kabla an yartadda ilaika tarfuk, kufumba na kufumbua kope zako na nyusi zako kitendo cha kufanya pap pap ukafumba na kufumbua jicho kiti kiko mbele yako kutoka saba Yemen mke huyu wa mwenzapo au wewe mwanamke mume huyu wa kijini wa mwenzapo mwenye nguvu hizi tumeona vizuri hapo kwa Allah katika aya zake ni kutuumbia wake zetu wanaotokamana na jinsi yetu ya utu ili akikwambia nimechoka unajua maana ya kuchoka akikwambia naumwa unajua maana ya kuumwa kadha unafahamu na unaelewa jini mfano ndo wampikia jini wampikia jini anakula anashiba kitu kiasi gani jini utapika mara ngapi kijana mmoja alikuwa amepandisha mashetani namfahamu alikuja nyumbani alitoroka kwao hapa Dar es Salaam hatukufahamu kwamba ameshapandisha yale mashetani yake tukampa chakula akala chakula kingi kakimaliza chingi tukuongeze tuongeze kampa kala kamaliza maji ya kunywa kanywa kamaliza jagi la maji ya kunawa kanywa maji ya kunawa ile sehemu ile dishi ya maji ya kunawa kanywa mpaka yale ambapo kasha eh! huyu tayari sasa huyo ndo mume wako mfano si mtumeelewana vizuri hapa kwa hiyo Allah ametuumbia wake zetu waliotokamana na jinsi yetu sisi ili ipatikane kutulizana sukna ipatikane wajaala bainakum mawaddatan wa rahma walau tamassaka an-nas bima jaa bihi al-islam na lau kama watu watashikamana na yale yaliyokuja na Uislamu fi shani zawaj katika jambo la ndoa tukaendana na vile Uislamu unavyotaka kwenye mambo ya ndoa lau ingetokea hali hiyo tahaqqaqat bainahum almawadda bila shaka mapenzi yangelipatikana baina ya wanandoa ukiona hakuna mapenzi ujue kuna udhaifu kuna udhaifu ima kwa mke au kwa mume mmoja katika hawa anamkosea mwenzake wala rafrafati saadatu fi buyutihim na bila shaka bendera ya maisha mema ingelipepea katika nyumba yao wa ala man hawlahum bali na walio pembezoni mwao min ajli kulli ma taqaddama kwa min ajli ya yote hayo yaliyotangulia tuliyoyataja hapa min kulli min ajli kulli ma taqaddama kwa ajili ya haya yote yaliyotangulia jaala alislamu lizawjaini huquqa uislamu ukawawekea wanandoa wawili haki takfulu lahuma hayatan hania haki hizo zikipatikana zitadhamini kwao kuwapa hayatan hania maisha mazuri hadia tulivu saida yenye, saada mustaqira yenye utulivu yaliyotulizana kulluha mawaddatun yote eh, yakawa maisha yao ni mawadda wa sidqun na ukweli wa ikhlas na ikhlas lau kama watu wataendana na yale mambo ambayo Uislamu umekuja nayo katika jambo la ndoa basi bila shaka wangeliishi katika mazingira yaliyokuwa mazuri kabisa ndio jumla ya maneno kwa hiyo hapa e, tutaishia kwa sababu ni utangulizi wetu kwa siku ya leo na darasa letu hili ni siku mbili Jumamosi na Jumapili kama mlivyotangaziwa baada ya dhuhur tutakuja kuingia moja kwa moja kwenye hukuku za ujaini haki za wanandoa والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا